هدف از ایجاد شبه انحراف یعنی جز انحراف هیچ انگیزی جز این نیست حالا شبه چیه؟ یک از شبهاتی داخل شهر بین مردم در حال انتشار رواج این یک حق چند تا هستن کلام حق یا قول حق مذهب بر حق نظر حق کدوم آیا حق متعدد هست یا واحد هست به الفاظ ساده ترین آیا حق متعدد هست یا حق واحد هست یعنی آیا چند چیز میتونه حق باشند یا حق یک چیز بیشتر نیست این هست سوال اونهایی که ایجاد شبه کردن اونها میگن که حق یک چیز بیشتر نیست وقتی هر یک چیز بیشتر نیست خود به خود داخل دین تضاد هست خود به خود مذاهب باطل میشن چرا چهار مذهب اومده؟ چرا چهار مذهبی درست کردن؟ و گاهی گاهی میگن چرا چهار بت آوردن؟ 300 تا بت داخل مکی را تخریب کردن اما چهار بوت آورده شد چهار مذهب را چهار بتن برای پرستش میشن شبه اینجای میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه اگر کسی به خانمی دست زد عضوش نمیشکنه اما امام شافی میگوید اگر دستی به خانم خور وضو میشکنه آیا وضو میشکنه یا نمیشکنه اگر بگیم میشکنه پس اون هر کار کنیم هر یک چیز هم بیشتر نیست پس مسلمی در نزد احناف وضو نمیشکنه اگر کسی به خانوش دست داد دست زد حتی اگر بوسید وضو نمیشکنه شوافی میگه اگر دست خورد فقط برخوردی خود تماسی وضو میشکنه ابو نیف برحق امام شافی دروغ میگه اشتباه کرد الیاز بالله یکی هر تا درست نیستن یک درسته پس حق دو تا نیستن به این صورت میخوام بگم که پس رای کیه چهار مذهب باطل مذاهب باطلن اینها بر حق نیستن همهشون ذرای باطن هم باید دو یک را حرب کتاب الله سنت رسول الله این راهه درست نه و هر عاقلی هم این راه قبول دارد راست میگه همین راه هر تو ورحق نمیشن عضویش کری نویش کری مثال های زیاد داخل شریعت هست بین مذاهب اختلاف است به صورت اختلاف درست کردن برای جواب این شبهه آیا حق یکی است نیست در نزد علما چگونه هست از دیدگاه حدیث و قرآن چگونه هست الله جل شانو کدومی که تایید میکنه این جواب باید بدیم اول این است که تمام علمایی که از صدر اسلام از صحابه گرفته تا امروز همه اونها از سنت از قرآن و سنت اتباع میکنن کتاب الله و سنت رسول الله اونها بستین میزنند هیچ کس نگفت از من اتباع بکنید چرا؟ چون که تمام ائمه از صدر اونها امام ابو در سال 80 هجری متولد شده بعد از اونها امام مالک در سال 92 هجری متولد شده بعد امام شافعی در سال 150 هجری متولد میشه بعد امام احمد ابن حنبل از که شاگرد آن شافعی در سال 200 هجری بعد متولد میشه صدر اونها امام ابو اون گفته هرگاه قول من خلاف کتاب الله و سنت رسول الله پیدا شد اون به دیوار بکوبید یعنی چه؟ این گفت یعنی چه؟ این گفتانه از ابو نیف نقل نشده به اینی همین جمله از امام شافعی هست به اینی همین جمله از امام مالک و احمد هم نقل شده هرگاه کلام ما و گفته ما خلاف کتاب الله و خلاف سنت رسول الله پیدا شد به دیوار بکوبید این دو معنی داره این قول یک این آیا ما ابو رحمت الله بنابر چه قانونی بنابر چه چیز داری نمیگه اعتماد به نفس خودشون یعنی اینقدر به خودشون اعتماد به نفس داره که هیچ جا و هیچ جمله از من خلاف قرآن و احادیث سرزد نشده هر چه گفته از احادیث گفته من هر چه برداشت کرده از قرآن برداشت کردم این اعتماد به نفس ما ولی رحمت الله علیه این چیزی میگه خودش میگه یعنی سیندارا من از احادیث اتباع میکنم از قرآن اتباع میکنه به خاطری میگم که اگر خلاف شد به دیوار بکوبید پس معلومه اونها هم گفته شد چی بوده کتاب الله سنت رسول الله بوده همین نه وقتی که ادعا میگه خلاف شد نیست یعنی هر چی گفته کتاب الله گفتم و چی گفته سنت رسول الله گفتم یکی پس اونها هم از خودشون چیزی نگفتن دو اگر بالفرض این تعبیر ما اشتباه اما احادیث دارن خونده میشن تمام مذاهب و از احاد در استنباط میشن و تمام علمای حدیثی که اومدن اگر چهار بت مذهب شدن پس شش تا بود محدثین هستن امام کی گفته از بخاری اتباع کنید کی گفته از مسلم اتباع کنید کی گفته از ابو داود و ابن ماجه نسائی اتباع کنید اینها کجا اومدن به این کنار چهار مذهب شش تا امام حدیث اومده علاوه از این زیادن اما اینها در راس هستن اونها رد اینها بر رد بشن چرا اینها چون چهار شش تا ائمه حدیث هم استنباط کتاباش بر مسائل فقهی است کتاب نوشته میشه طوری فقه احادیث میشن امام بخاری میگه که فقه البخاری فی تراجم قولی در ترجمه الباب استنباط میگه حدیث میاره کار من بخاری همینه امام ابو داود چی میگه میگه هدف من نامی برای اهل مکه می نویسد میگه در کتابی که من به نام اون تصنیف کردم تدوین کردم هدف این بوده که استنصار یک کمک کردن کمک بر است کمک بر چهار مذهب است برای شما میخوام این اثبات کنم که چهار مذهب از کجا گفتن هیچ کدا از اونها خلاف سنت رسول الله رفتن حتما ماخذ اونها مستر اونها سنت رسول الله بوده انتصار بر مذاهب بوده کمک بر مذاهب بوده خودش میگه با میاره باب رفع اليدين باب عدم رفع اليدين باب عامل بالجر باب عدم بلجر بلند بگی پایین بگی بالا کنی پایین بکنی باب یار، باب باب یار، ثابت میکنه یعنی میخواد بگه که چهار مزه هیچ کدوم از اونها طبق بنابرا خواهشات نفسانی خودشون استنباط نکردند، کار امام ابو داود این بوده امام ترمیزی ببین صورت با کتابی آورده پایان هر حدیثی امام ترمیزی رحمت الله علیه تبصره می که در نزد فلان امام فلان فلان اینطوریه و بقیه اینطوری گفته این هم حدیث اونهایی این ها اینطوری گفته اونها اینطوری گفته این حدیث اونهایی هیچ کجا خلاف نگفته یک از افتخارات محدثین این است که افتخارات محدثین است که چیزهایی که ما داریم می‌نویسیم افتخارات امام ترمیزی امام ابو داود امام بخاری امام مسلم است که چیزی که ما جمع کردیم همون چیزی است که اساتین علم مانند ابو حنیفه گفته امام شافی گفته احمد ابن حنبل گفته امام ابو حنیفه گفته اینا دارن میگه خودشون ما مالی گفته تو اساتین علم گفتن و جواب اساسی ای حق یکی است یا حق دوتا هستن، حق متعدد است یا نه حق حق متعدد هست حق یک چیز نیست فقط یک چیز کسی بو حق میکی باشه دار اسلام تنگه دار اسلام بسیار وسیع بسیار وسیع این غنی قدری باشه حق داخل اون در کوچک رفت مثلا ما کسی پایین تر از اون بود یا دورتر بود کافر بشه دار اسلام بسیار داره وسیعی هست اول استنباط میکن از قرآن داخل قرآن میاد داستان حضرت داود میاد به سلیمان علیه سلام حضرت سلیمان پسر داوده دو نفر اومدن پیش حضرت داود برای قضاوتی تو قرآن بیا قضاوتو برای قضاوت آمدن حضرت داود اینو قضاوتی کرد گذاشتن رفتن پیغمبری بودی جلوتر سلیمان دیونا چجوری بود گفت اینطوری خب من شو قضاوت میکنم قضاوت پدر رو شکست خلاف قضاوت پدر عمل کرد گفت برید آیا که از اونها اشتباه کرد آیا از داود معصومه گناهکار از داود داود اشتباه کرده در حالی داود هم پیغمبر معصومیه سلیمان هم پیغمبره در حالی که کل قضاوت حضرت سلیمان 180 درجه برعکس شد به تمام جزئیات برعکس شد قضاوت کرد در حالی از یه پیغمبر صادر شده یه پیغمبر جلوتر می یک مسیر راه را عوض میکنه داخل صحیح بخاری بیایید داخل صحیح بخاری حدیث اول قاضی بنی قریزه بعد از اینکه جنگ خندق تمام میشه نبی کریم به خانه تشریف میارن دارن اسلحه جنگی رو میذاره زره رو باز میکنه جبرائیل میرسن که حضرت شما آیا اسلحه جنگی تو گذاشتی زره رو از بیرون کردی گفت چرا گفت هنوز ما ملائکه فرشته هنوز بیرون نکردی گفت چرا اشاره کرد گفت او بر بتر بنی قرزه و هدف بعدیش با بنی قرزه هست نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرون آمد داخل صحیح بخاری میاد فرمودند که نماز اصر را در بنی قرزه میخورید ال حرکت از مدینه تا بنی قرزه فاصله زیادیه گفت نماز اصر بعد در بنی قرزه خونده میشه صاحب کر حرکت میکنن تو مسیر راه میرن تو مسیر نماز عصر میرسه دو گروه میشن بعض میگه نماز میخونیم هدف نبی کریم بوده سری خودتون به بنی قرزی برسونید بعض گفتن نه گفته اونجا باید بعد اونجا خونده بشه اینجا نخونید دو گروه شدن یک گروه در مسیر نماز اصل خوند و یک گروه در بنی قریزه نماز اصل خوند وقتی که رسیدن نبی کریم آمد نبی کریم بعد اون حرکت کرد و در حضر رسید همین داستان پیش نبی کریم عرض کرده شد فرمود حضرت داستان به این صورته که در مسیر را اختلاف افتاد شما فرموده بودی که نماز داخل بنی قریزه خونده بشه اما جماعت داخل راه نماز خوندم و بعضی در بنی قریزه خوندن کدوم درسته فرموده هر و بر حق اگر دست اینها بیفته میگه اونها در راه خونده اشتباه کردن اینا باطلن در حالی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم صاحب شریعت فرموده که هر بر حق این گفته ما نیست صحیح بخاری این گفت هر تا بر حق این هم درست کرد اون هم درست کردن اشتباه نیست برید نماز هر تا درسته دارن به خاطر انحراف افکار شبهات داخل دین ایجاد میشه همون شبهه که یهودی ایجاد نمیکنه شبهه که مسیحی ایجاد نمیکنه به جان مسلمان افتادن به جان علما افتادن علما اشتباه کردن ادیان اشتباه هزار 1400 سال از امیرات شده ایمه اشتباه کردن تمام احادیث برای بنفع ائمه آمده تمام علماء از ائمه دارن دفاع میکنن میگه اشتباه کردن ائمه در حالی که داخل صحیح بخاری بیاد نبی کریم صلی الله علیه و وسلم از هر دفاع کرد و هر درست کردی نماز هر دوتا قبوله برید حدیث بعدی داخل صحیح بخاری میاد جلد دوم میاد حضرت عایشه رضی الله تعالی روایت میکنن که نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگه هرگاه دو کار به نبی کریم عرض کردی میشد از احکامات اسلامی کار آسونتر میگیره بر آسان عمل میکنه سخت نمیگیره به خاطر امتش اگر من بر سخت عمل کنم امت هم اونو میگیره نمیتونه ناراحت میشه پریشان میشه آسونتر میگیره به هر رو نبی کریم عرض کرده میشد نبی کریم کار آسان میگیره اون عمل میکنه دو تا عرض میشد پس معلومش هر تا بر حقه اون نبی کریم به خاطر امت ترک میکنه اون بر حق بود این بر حق حدیث سے داخل صحیح بخاری با داخل صحیح بخاری میاد هر گام مشتهیدی درست اجتهاد کرد عمل کرد تو اجر بهش میرسه و اما اگر اشتباه کرد یک اجر بهش میرسه استنباط از لابلای کتب از لابلای احادیث از لابلای آیت قرآن کار هر انسانی نیست کسی میخواد استنباط مستقیم از احادیث استنباط کنه باید حامل 16 تا فن از فرون اسلام باشه باید در علم کلام ماهر باشی در علم تفسیر قرآن به ناسخ و منسوخ بودن قرآن کامل باشید در لغت عربی به تمام جزئیات لغت عربی کامل باشید در محاوره و ضرب المثل عرب بد کامل باشید در صرف و نحو کامل باشه صرف کامل باشه نحو کامل باشه علم بدی کامل باشه فصاحت کامل باشه فقه کامل باشه حدیث کامل باشه اصول حدیث کامل باشه بعد میتونه از لابلای اینا چیز استنباط بکنه هیچ که هیچ علم نداره مستقی استنباط کتاب الله شروع شد و این همی علوم اینها که کنار خودشون تقوا به درجه بالا بالا باشه زود به درجه بالا بالا باشه هر کاری که میکنه به خاطر الله جل شانه باشه هیچ نوع قرض شخصی هیچ نوع خواهشات نفس داخلون راه نداشته باشه اون وقت استنباط میتونه بکنه خاطر قرض شخصی استنباط بکنه اشتباه کرده در جای خندق حضرت علی کس از پهلوانه قریش به زمین روی صورت حضرت علی توف کرد ویلش کرد گفت چرا رها کردی منو رو به رها کردی که من به توف کردم که خشم تو بیشتر کنم تا زودتر بمیرم گفت نه اگر در این و انتقام میگرفتم انتقام شخصی من بود نه به خاطر خدا بود بخاطر خاطر تو انتقام میگرفتم که به خاطر خدا نبود این فایده نداره رهایش کرد کار به خاطر به خاطر الله باشه الله چی میگه اون وقت ارزش داره اگر کسی با این همه علوم استنباع کتاب الله رو کرد اشتباه کرد به یک پاداش میرسه چرا؟ چون مسیری که رفته مسیری که درست رفته آخر اشتباه کرده انسان مکلم آخر نیست به نتیجه نیست مسیر باید درست بره مسیر استنباط رفته اشتباه نکرده الله جل شان بهش یک پاداش میده اشتباه کرد کرده باشه الله تعالی اجر نمی نمیکنه درست کرده بهش پاداش میرسه در حالی که میخند می حق چند تا هست اما شاف میگه وضو میشکنه ابو نفی میگه وضو نمیشکنه که دو بر حق است ابو نفی درست میگه چون آسوتر هست اما شافی سخت کرده وضو میشکنه باطل است پس اون باطل اون درست نیست درسته راحت راحت شدی، ما کی ماشنی قاضی جای الله نشستیم با، داری پاداش برای مردم میدی ما داری به جنت جهنم میفرستیم ما کار ما بگی امام شافی رحمت الله علیه اگه این چیزو گفته استنباط قرآن کرده اولا مستمون نسا اگه خانوما رو بس کردیم زود بیش کرده استنباط قرآن کرده امام شافی رحمت الله علیه از خودش نگفته اینو اگه امام منیف رحمت الله گفته وضو نمیشکنه او هم استنباط قرآن کرد. در مسجد دارن درست میگیرن در نتیجه کسی بی این ور میره کسی او می میگیره الله جل شان به هر تا پاداش میده یک مسئله داخل بازار بسیار زیاد دارن قاقا میکنند و ائمه را زیر سوال میبرند دارن ائمه اشتباه میکنند، ما درست میکنیم ما شدیم احکم الحاکمین ما شدیم قاضی القضات باید قضاوت بکنیم نه علم چقدر است زیر صفر هیچ علمی نیست آیا معلومات کاملا آیا علم حدیث کامله اما ابو حنیفه رحمت علیه با این علمی که داره آخر میگه که اگر داخل دنیا کسی می بود در زمان من جواب سوال مردم میده من یک مسئله استنباط نمی کردم من می اگر اشتباه کردن به دیوار بکوبید اینا با جرأت دارن میگن ما اشتباه نمیکنیم اونا اشتباه کردن اونا از تقوا کار میگیرن ما از اناد کار میگیریم این هم یک مسئله داخل شهر استقاقا کردند و به این صورت افکار رو تخریب میکنن تخریب افکار تخریب عقاید در حالی که ما چی نیستیم